necessas lingua diversetso. Gravai esplor resultoi, kiu ia estat publicigitai en grandai lingvoi, set ne en la angla, do ofte restas sen atentai. Ancora pli dramezza estas la situatio pri las zio, kiu estas transtonata nur en lingvoi, kiu estas parolatai de ancora relative malmultai homoi. A parte attento capte estis laula stutajo che granda parto de la esplorado de venas el regionoi chi el latin la chi biodiversetzo estas forte en dangero. Ancau ec conoi el indigenas zio ofte ne publicigas en la angla. Se oni ignoras tiun zion, ni maltrafas tre multe da successa protecto de climato cae naturo diras sciencistino. Ni devus profiti tion scion, cae ne fordonaci gin. Studajo de la Universitato de Zuricho montris antaune longe, ciel malvaste la existanta scio prisanigae plantoi en Latin Americo estas cun ligita cun la minazzatae indigenae lingvoi. Lautio, septec quin procentoi de la aplicoi de sanigai plantoi estis conatai en nur unu lingvo. Tiu compreneble same aperis en la Angla, estis prinumigatai 645 quartec quin plantai specioi en la nord-occidenta Amazonia regiono, cae ilia medicina aplico laubusha transtono en 37 lingvoi en tiu regiono. La scio pri la sanigae plantoi existas ec je naudec unu procentoi en nur unu sola lingvo. Char tiu scio estas tamen transdonata ce multai indigenae popoloi, nur busce, cune cun la malapero de la lingvoi, ancau ne revene perdigas la tra generazioi acirita medicina scio. Ciu foie, ciam malaperas lingvo, ciam malaperas ancau parolanta vocio, malaperas eblezzo doni alla realo senson, malaperas eblezzo interagi cun la natura medio, malaperas eble prescribi cae nomi pestoin cae plantoin, diras evoluzia biologo celo Universitato de Zuricho. Tutmonde, monde actuale proximume quardec tu procentoi de la circa u sep mil existantai lingvoi estas minacatai de el mortado. Se oni consideras nur Brasilon, tiam laula lingvo esplora organizo so ilo internazia, e la mil indigenae lingvoi, ciui tie estis parolatai antaula alveno de la Portugaloi en la jaru 1500, existas ancora nur cent sestec. Protio malcrescas samtempe la chanzoi pri la malcovro de estontai medicamentoi. Char ancora nun multai medicamentoi estas productatai el sanigae plantoi. Ciu temas exemple pri la acetil salicil acido, kies efic substanzo devenas el la blanca salico au la morfino cio estas productata el papavo. Porce tiu potentialo ne perdigiu, necessas protecti ambau, la diversetson de spezioi, cae la zion pri la saniga forto de la plantoi. Biologia cae cultura diversetso estas nesepareble cun ligitai unu cun la alia. Ni ne povas nun ignori tiun cun retigon, cae pensi nur pri la plantoi o pri la culturo. Opinias la biologo, vide alla perdigio de diversezzo de spezioi. Ni homoi, bone capablas homogenisi culturon cae naturon. Tiel che la natura medio, cie shainas esti pli mal pli egala. Char in Brasilo, ecte la colonia epoco, la portugala lingvo regas, multae indigenae gepatroi resignis prisia gepatra lingvo por armigis iain infanoin por la socia successo. Lingvistoi consideras lingvon minazzata ciam homoi cesas paroli cun siai infanoi en sia gepatra lingvo. Diras lingvistino el Latin Americo, ciu specialigis pri indigenae lingvoi. Centran rolon ce la conservado de biologia cae cultura diversetso ludas en Brasilo pro tio indigenae lerneioi en la villagioi, cie la infanoi lernas la portugalan cae la originan lingvon de la comunumo. Existas vivo exter la angla, diras la biologo el Zuricho. Tio estas lingvoi, ciui ni prefere forgesas la lingvoi de malricai au neconatai homoi, kiui ne ludas nazian rolon. Char ili ne sidas en conferenzoi de uno au en similai locoi. Por conservi cae revivigi tut monde la valora in indigena in lingvoin, UNESCO declaris la jaro in 2012, gis 2032, ciel agad jardecon por indigenae lingvoi ni clopodu usi tiun declaron por plialtigi la conscion pri la cultura diversezzo cae consciigi al ni ciel felicei ni povas consideri nin ciel spezio, esti parto de tiu mirinda diversezzo.